Od tvoga gospodara ništa skriveno nije, ni najmanja zehra, ni na nebu, ni na zemlji, ni ništa veće od toga, niti šta manje od toga, a da nije sve zapisano u jasnoj knjizi stoga vraćo svjesni ovog sveobuhvatnog Allahovog znanja o nama i o našim stanjima i našim dijelima i našim prsima zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima i na njegovom dobročinstvu prema nama a zatim napominjemo draga braćo da je iskrenost ihlas iskrenost u djelovanju, u svim djelima, nijetima i mislima, jedan od najvećih važiva. Da je to najveći zapravo važiv. I da je iskrenost i hlas najbolje djelo. Da je to najbolje djelo. I to je osnova svakog djela. I hlas i iskrenost da se sve što radimo činimo izgovaramo sve što zanijetimo sve što osjećamo i o čemu razmišljamo svu svoju tugu i radost da sve to podredimo i da to bude sve radi Allaha subhanahu wa ta'ala i iskreno u ima Allaha subhanahu wa ta'ala sva naša nadanja i iščekivanja svi naši strahovi da budu iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. To je osnova svih dijela. Bez tog ihlasa dijela ništa ne vrijede. Dijela ništa ne vrijede. Nemaju nikakvu svoju vrijednost. A izostajanje ovog ihlasa iskrenost u ime Allaha subhanahu wa ta'ala zapravo ulazi pod pojam širka. Jer onaj ko nešto ne uradi iskreno ime Allaha subhanahu wa ta'ala onda je to uradio u ime Allaha ili u ime nekoga drugog, a sve što se svaki ibadet koji se uradi u ime nekog drugog ili radi nekog drugog je u stvari širk. Ulazi pod pojam širka. Izostajanje ovog ihlasa i iskrenosti u dijelima zapravo ulazi u pojam širka, a širk uništava dijela. Čini ih nevažnim. Čini ih nevažećim nemaju nikakve vrijednosti niti će imati ikakve vrijednosti na vagi na sudnjem danu a još prije toga nemaju nikakve vrijednosti na dunjaluku kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد dakle već je objavljeno tebi i onima prije tebe ukoliko učini širk bit će ti upropaštena sva dijela i bit ćeš od izgubljenih nego Allaha obožavaj balillaha ta'bud wa kum mine šakirin nego Allaha obožavaj dakle sve što činiš čini u ime Allaha sav svoj ibadet neka bude u ime Allaha subhanahu wa ta'ala wa kum mine šakirin i budi od onih koji su zahvalni koji zahvaljuju kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam u hadisu koji prenosi od Allaha subhanahu wa ta'ala dakle hadisi kuciju a bilježi ga Ahmed kaže Allah subhanahu wa ta'ala men amela amelan ešrake ma'i fihi gajri teraktuhu wa širkehu ko učini neko djelo i to djelo učini zbog nečega drugog ili još zbog nečega drugog uz mene dakle učini ga zbog mene ali i zbog nečega drugog ili nekoga drugog kaže Allah subhanahu wa ta'ala ostavljam i njega i taj njegov širk ostavljam i njega i taj njegov širk ostavio sam i njega i njegov širk kad govorimo o širku moramo napomenuti da širka kad se govori o širku da se spominju dvije vrste širka da se spominju dvije vrste širka veliki širk koji zapravo izvodi čovjeka iz vjere veliki širk je svaki propisani ibadet svaki ibadet koji se učini i posvijeti nečemu drugog, drugom ili nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bilo da je to dova, namaz, strah, nada, bilo da je to kurban, bilo da je to tavaf ili bilo šta drugo. Dakle, to je veliki širk koji izvodi iz vjere. I drugi širk, mali, takozvani mali širk, kojeg je poslanik sallahu alaihi wasallam u više hadisa nazvao skrivenim širkom. I taj skriveni širk je zapravo najopasniji za ovaj ummet i on je svakako najopasniji za svakog pojedinca. I taj skriveni širk je zapravo rija. To je zapravo rija, pretvaranje. Pretvaranje. On je, dakle, ono čega se čovjek najviše treba bojati, I to je upravo ono čega se poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše bojo za svoje ashabe i za svoj ummet. Kao što kaže u hadisu koji bilježi također Ahmed Ela uhbirukum bima huwa akhfafu akhwafu alaykum indi min al-masih dajjal Hoćete li da vas obavijestim o onome što je pomeni strašnije, čega se više bojim za vas od fitne deđala od fitne deđala dakle više strahujem za vas od toga nego od deđala pa su rekli obavijesti nas svakako obavijesti nas o Allahu poslaniće pa je rekao širkul hafi Jekumur rađulu Fejusalli Fejuzeyinu salatahu Lima jara min nadari ređulin au lima jara min nadarin nas kaže skriveni širk to je ono čega se najviše bojim za vas i više bojim više se toga bojim za vas nego deđala skriveni širk kada ustane čovjek pa klanja pa uljepšava svoj namaz zbog toga što vidi da ga gleda neki čovjek a u drugim predajama što je to pred ljudima što ga ljudi gledaju dakle to je taj skriveni širk to je taj rija to je to pretvaranje na koje Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam upozorava i to upozorava najbolju generaciju islama obraća se ashabima radijallahu anhum i njih upozorava i njima kaže da se za njih boji tog rija za njih da se za njih boji tog rija i da se za njih boji tog skrivenog širka više nego nego deđala zato Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o dijelima kaže فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا a onaj ko se nada i ko vjeruje u susret sa svojim gospodarom neka čini dobra djela i neka u svom ibadetu nikoga nikoga ne čini još učesnikom sa Allahom subhanahu wa ta'ala dakle onaj ibadet koji činiš Allahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da ikoga još uvrstiš i učiniš sa učesnikom i suvlasnikom tog tvog ibadeta, toga što ti poklanjaš i posvećuješ Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ne voli da ikoga sa njim učiniš zajedno u tome. Allah subhanahu wa ta'ala hoće da to bude isključivo posvećeno samo i samo njemu. Kada je došao jedan od ashaba, jedan čovjek, došao jednom od ashaba, Ubada tubnu Samitu radijallahu anhu pa mu rekao šta misliš ili reci mi šta misliš o čovjeku koji klanja iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala međutim voli da, ga, da bude pohvaljen dijeli sadaku u ime Allaha subhanahu wa ta'ala nadajući se radi Allaha subhanahu wa ta'ala međutim voli da bude pohvaljen obavi hađ radi Allaha subhanahu wa ta'ala međutim isto tako voli da bude voli da bude pohvaljen pa je odgovorio Ubada radi Allahu anhu kaže ne on od toga on od toga nema ništa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja sam najbolji suvlasnik. Ja sam najbolji šerik. Dakle, ja sam najbolji drug. Pa ako neko sa mnom još učini suvlasnika ili druga, ja ga ostavljam, ostavljam ga i to što je u čemu me je učinio sa nekim u društvu, i njega i to što je posvetio meni i još nekome. Dakle, ostavljam i njega i njegov širk i njegov ibadet. U drugom hadisu kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam koji prenosi Ebu Hureyra, isto tako hadisu u kuci kaže u sličnom dakle kontekstu kaže Allah subhanahu wa ta'ala ana hajru šurrekai femen amila amelan ešreke fihi gajri fa ana bari un minhu وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ Ako ja sam najbolji, najbolji prijatelj, ja sam najbolji drug, pa ako neko u nekom dijelu učini nekoga ili nešto sa mnom u društvo stavi, ja sam, ja se odričem njega i onoga što je uradio i to pripada onome koga je sa mnom pripisao. To pripada onom, onome koga je koga je stavio sa mnom u društvo da učestvuje da učestvuje u tom njegovom dijelu i njegovom ibadetu u drugoj predari predaji kaže Allah subhanahu wa ta'ala ene agna šuraka ja sam najbogatiji suvlasnik ja sam najbogatiji drug dakle obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala i onako sve pripada sve je Allahovo subhanahu wa ta'ala sve njemu pripada zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala ne voli i zbog toga se ovako odnosi prema onome ko nešto učini i šta god učini što pripada Allahu subhanahu wa ta'ala međutim ti hoćeš da još nekoga staviš da učestvuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala u tome što si ti poklonio i što si ti uradio na kraju ove predaje kaže Allah subhanahu wa ta'ala kao i u onoj prethodnoj ostavljam i njega i njegov, i njegov širk u drugom hadisu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam inna ahwafu ma ahwafu alaikum aširku l'asgaru قالوا وما, وما شرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zaista najviše čega se za vas bojim je mali širk pa su upitali o Allahu poslaniće a šta je to mali širk kaže Allahu poslanik to je rija to je rija kaže Allah subhanahu wa ta'ala reći će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kada presudi ljudima idite kod oni pred, pred kim ste se pretvarali idite kod oni radi koji ste se pretvarali pa vidite ima li kod njih šta da vam oni daju nagradu za ono što ste činili pretvarajući se, pretvarajući se pred njima draga braćo zaista je iskrenost i hlas velika tajna koju Allah subhanahu wa ta'ala stavlja na srca robova koje on odaberi i ta, taj ihlas čini takve da budu iskreni u svojim namjerama da budu čvrsti u svojim odlukama da budu čvrsti u svojim odlukama ta iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala se prepoznaje po dobroti i ljepoti tog vlasnika koji je takvog srca u či, vlasnika srca u kojem se nastanila iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala prepoznat ćete ga po dobroti po dobroti i ljepoti lijepom ahlaku i čistoj savjesti dakle ta osoba je čiste zdrave duše i savjesti i sa njim je kontakt uvijek prijatan i lijep i on je daleko od svake vesvese zavrzlama i unutrašnjih unutrašnjih tegova jer ga taj ihlas čini tako lijepim i prijatnim međutim ukoliko izostaje ihlas onda to biva uzrokom da čovjek gubi i dunjaluk i, i ahiret da ne može uspjeti ni u svojim vjerskim ni dunjalučkim stvarima bez ihlasa i iskrenosti čak ni dunjalučke poslove nećemo uspješno moći završiti i svako djelovanje bez iskrenosti je kao što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje djela nevjernika pa kaže da su keserabin bi qi'atin jahsebuhu tam'anu ma'an حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه الله فوفاه حسابه والله سريع الحساب je kao fata morgana od koje se žednom čini da je voda pa kad dođe na to mjesto ne nađe ništa nema vode ne nađe vode ali nađe Allaha subhanahu wa ta'ala koji će ga koji će mu naplatiti ono što je radio. Tako izgledaju dijela koja u sebi nemaju i u kojima izostaje ihlas, iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, kao Fata Morgana, misliš da si nešto uradio i nadaš se da je to voda, očekuješ kad dođeš na, na dan sudnji da ćeš naći nešto, nećeš naći ništa naći ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala koji će te kazniti zbog toga što je izostuo ihlas, iskrenost, a zamijenio ga rija ili širk ili si sa Allahom još nekoga uvrstio u cilju svojih djelovanja i svojih i svojih ibadeta. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala će robovima na sudnjem danu suditi prema njihovim namjerana, namjerama, unutrašnjim inspiracijama i težnjama. Zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Ebu Hurajra da će prvi čovjek kojem će biti presuđeno na sudnjem danu biti čovjek koji je poginuo na Allahovom putu. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala predočiti svoje blagodati. Pa će ga i pitati ga šta si uradio sa onim što sam ti podario od blagodati pa će on reći borio sam se na, na tvom putu sve dok nisam poginu. Allah subhanahu wa ta'ala će reći slago si lažeš borio si se da bi ljudi rekli hrabar da bi ljudi rekli hrabar zatim čovjek koji je izučavao nauku učio Kur'an i podučavao druge tome pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala predočiti svoje blagodati pa ga onda upitati šta si uradio s onim što sam ti dao od svoje blagodati pa će reći ja rab ja sam učio Kur'an i podučavao druge njemu izučavao nauku i podučavao druge reći će Allah subhanahu wa ta'ala lažiš ti si to radio da bi ljudi rekli alim i rečeno je da si alim i onda će biti bačen u vatru. I čovjek kojem je Allah subhanahu wa ta'ala podario veliki imetak, raznovrsni imetak, pa ga dijelio, pa će doći na sudnji dan, pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala predoći i upoznat ga sa blagodatima koje mu je dao, pa ga pitat šta si uradio sa tim blagodatima. Pa će reći, dijelio sam ja rabi na svakom putu za koji sam mislio da si ti sa njim zadovoljan pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala lažiš dijelio si da bi ljudi rekli da režljiv i rekli su i onda će biti bačen, bačen u vatru ovo je dakle suština i sažetak jednog dužeg hadisa koji prenosi islamski učenjaci ovaj hadis slikovito prikazuje kako će Allah subhanahu wa ta'ala pravedno pravedno suditi prema ljudskim namjerima, namjerama i unutrašnjim inspiracijama u svakom djelovanju. U nekim predajima ovog hadisa se kaže spominje se da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja Abu Hurajra haula isalasa awwal man tus'iru bihim an-nara yawm al-qiyamah ovo su trojica s kojima će prva ili s kojima će prvo biti potpaljena vatra džehennemska na sudnjem danu. Zbog toga vraćo, neka se svako dobro pazi i čuva da pri sebi ne ima ovih svojstava rijaa i munafikluka i širka i nek dobro sebe preispita i vrati na opise i kuranske izraze i iskaze na ovu temu. Jedan od njih kaže Allah subhanahu wa ta'ala إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا زايست منافق جلي da prevari Allaha subhanahu wa ta'ala pa Allah njih prevari kada ne ustaju na namaz osim tromo i lijeno teško im je a u namazu a, a u samom namazu Allaha gotovo da se i ne sjeti Allaha gotovo da i ne spomenu <clears throat> dakle svako od nas treba da se sjeti dana kada će stati pred Allahom subhanahu wa ta'ala kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala jevme tubla sarair fema lahu min kuvatin wala nasir dan kada će biti ispitane sve tajne biti ispitane tajne i kada čovjek neće imati nikakve snage ni, niti ikoga za pomoćnika i zaštitnika neki mufesiri tumačeći ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže na sudnjem danu o stanju onih koji su bili radili iz pretvaranja i rija bel beda lahum min Allahi ma lam yakunu jahtesibun ne, nego će im biti pokazano. Dakle, toga dana kad se iznenade, bit će im samo pokazano ono čemu se oni nisu, čemu se oni nisu nadali. Dakle, činili su na kod dijela, nadali se da su to dobra dijela, a kad dođu na, na sudnji dan i kad im Allah subhanahu wa ta'ala pokaže njihova dijela, vidjet će da su to loša dijela. Vidjet će da su to loša dijela. Kaže Sufjana Sauri, teško onima koji se pretvaraju teško onima koji se pretvaraju ponavljajući to više puta i na kraju kaže ovaj ajet ovaj ajet da će im Allah subhanahu wa ta'ala otkriti ono čemu se nisu nadali je sva njihova priča ovo je priča o njima ovo, ovo je poruka za njih kaže Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu kaže za onoga ko se pretvara imaju tri znaka po kojem se može prepoznati. Kada je sam, onda je lijen. Onda je lijen. I lijeno radi sve što radi. Kada je pred ljudima, onda je hitar. Onda je hitar i vrijedan. Onda je hitar i vrijedan. Kada ga neko pohvali za ono što je uradio, onda još bolje i više radi. A kada ga neko pokudi i izrezili za nešto što je uradio, onda on onda on odustaje ili smanjuje svoja dijela. Neki od islamskih učenjaka od Selefa su rekli da je najteže za dušu, za nefs. Znači za samog insana, njegovog tijenje. Najteži je ihlas. Zašto? Zato što ono što uradi sa ihlasom je sve Allahu subhanahu wa ta'ala, a nema ništa za taj nefs ništa nefs ne ušićari od toga. Ništa nefs ne ušićari od toga. Ovde spominjemo nefs kao unutrašnje ljud, ljudsko htijenje, htijenje i čežnja i posticaj ka strastima. Dakle, ako uradi iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ništa ne ostane tom nefsu. Šta to znači? Da taj nefs, taj skriveni, skrivena težnja, uvijek pokušava da uzme svoj dio u svemu, u svim dijelima, da učestvuje, da nešto bude iza njega. Ako nema nešto konkretno i materijalno, ima makar hvala, ima makar osjećaj e, ovakav ili onakav, ima zadivljenost samim sobom, imaju te tajne i tanane unutrašnje bolesti, bolesti srca. Ovdje draga braćo, želim posebno napomenuti da je, kao, kao što vidite, kroz sve ove hadise Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem za ovu opaku bolest rekao da je da je skrivena da je skrivena da pominjemo isto tako da je rekao da se on od nje boji za ashabe dakle kad govorimo o ovim stvarima bojim se bojim se da u našoj svijesti i u našim glavama odma se sjetimo svog ahbaba, kolege, komšije i odma njega analiziramo i stavljamo na vagu njegova djela. Mi ne možemo dokučiti šta je sa tuđim djelima. Da li je u pitanju pretvaranje ili je iskrenost i tako dalje. Ali zato ali zato moramo drugačije razmišljati kad se radi o ovim stvarima razmišljati o sebi o sebi ne, ne obraćati se na okolinu nikoga ne, prezna, ne, ne prepoznavati nego sebe prepoznavati u ovim riječima i ovim uputama Allahovog poslanika sebe prepoznavati a sebe možemo preispitati sebe možemo preispitati i upravo ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je to skrivena da je to skriveni širk zato što je skriven moramo dobro za njim tragati za njim tragati u dubinama svoje duše i svoga srca dobro se preispitivati i stalno se pre, preispitivati kaže Ibn Ebi Melike dočekao sam 30 ashaba Allahov poslanika sallahu alihi wasallam i sve jedan svaki od njih se bojio za sebe da je munafik, bojio se nifaka bojio se nifaka draga braćo ovo napominjem stoga što upravo oni koji zaborave sebe upravo zapadaju najčešće u ovakve stvari i oni koji zaborave sebe upravo oni zapadnu u ono zašto optužuju druge ili pripisuju drugima i tako ćemo vidjeti kroz istoriju kad se radi o munaficima kaže Allah subhanahu wa ta'ala kao što smo spomenuli u prevodu značenja da oni žele da prevare Allaha pa Allah njih prevari Allah njih prevari. Ono što su htjeli, sami su u to, u to zapali. Sami su u to zapali. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala kad se radi o onima kojima je knjiga data prije, prije Kur'ana, židovima i kršćanima, وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ želi skupina onih kojima je data knjiga prije vas da vas zavedu a neće zavesti nikog drugog do same do same sebe zato dragi brate ako ti naumpadne i počneš preispitivati dijela drugog i razmišljati o rijavu drugog a u sebe budeš siguran znaj da je to prvi početak i prvi znak da sam počinješ da se pretvaraš da je to prvi znak da sam zapadaš u taj belaj da sam si već napravio prvi korak je prema toj velikoj, velikoj opasnosti ne samo kad je u pitanju rija nego kad su u pitanju sva druga djela zbog toga nikad ne budimo plaho sigurni Ni, nemojmo dozvoliti da nas obuzme oholost zbog naših dijela i nemojmo dozvoliti da upropaštavamo svoja dijela prepisujući i želeći da ih učinimo uz to što ih činimo ime Allaha subhanahu wa ta'ala uz još nešto drugo. Ne mogu dozvoliti da svoja djela da svoja djela radimo radi toga da bi bili pohvaljeni. Nemojmo spominjati ono što činimo da ne bi time isto tako upropastili svoja djela. Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli ona dobra djela koja se tajno učini koja se tajno učine, jer on poznaje sve tajne i zato će najbolje nagraditi. Osim u izuzetnim situacijama, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ako vi pokažete davanje sadake, to je dobro. Međutim, ako je sakrijete, pa je date fukari, to je bolje za vas. Koje su to izuzetne situacije kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako date sadaku javno da je to dobro. Onda kada je korist, šerijatska korist od toga veća. Kada će to javno davanje biti podstrek drugima, ohrabrenje drugima. Jer ukoliko bi u nekoj situaciji neko sakrio da je dao, bilo bi pogubno za ostale. Jer neko je uzor među ljudima. I ako on da, kažu treba da. Ako on ne da, ne daju ni ostali, kažu to vjerovatno nešto nije u redu, ne treba tu, ne treba tu davati. Dakle, u toj situaciji i samo u takvim situacijama i sličnim situacijama potrebno je dobro djelo učiniti javno. Sve ostale situacije bolje je svako djelo učiniti tajno. Draga braćo, na kraju ovoga napominjemo da u ovim danima, pogotovo danas, se ne smijemo dopustiti, a da se ne sjetimo naše braće širom islamskog svijeta, koji su izloženi raznim vrstama nesigurnosti i opasnosti, raznim napadima i tako dalje i nedaćama, moramo ih se sjetiti u svojim dovama, a posebno danas u toku petka ulažite svoj trud u dovama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od rija, pretvaranja i nifaka, licimjerja i od širka. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od svakog lošeg ahlaka i morala. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kojima će koristiti Kur'an i kojima će svjedočiti na sudnjem danu, a neće biti svjedokom protiv njih.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 Podsjećam sebe i vas na Allahove naredbe i Allahove zabrane. Onako kako nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ga se bojimo, onako kako ga se treba bojati. Čini se da vjerniku malo vremena treba pa da ga šeitan obhrve i da mu priđe sa strane odakle ga on ne očekuje. Baš onda kad se jednom od nas učini da je Haman uprudio pravim putem i učini mu se da je njegov konto da je ono što je uštedio kod Allaha subhanahu wa ta'ala od dobrih dijela prilično veliko i da se ima čemu nadati kod Allaha subhanahu wa ta'ala upravo u tom trenutku kad to pomisli i kad pomisli o sebi lijepo i zadivi se svojim dijelima upravo u tom trenutku propadaju njegova dijela i propada njegov iman i onda počinju prvi pokazatelji opuštanja i slabljenja tog imana. Prvi pokazatelji skretanja sa pravog puta, a ti prvi pokazatelji su riječi. Onda odjednom osjetimo opuštanje kroz govor. Kroz govor. Kada su u pitanju riječi prvo što jedan mu'min mora i ne smije zaboraviti, a mora znati i uvijek imati na umu, je da se svaka riječ bilježi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma jelfidhu min qavlin illa ladejhi raqibun atid. Neće ni jednu riječ izgovoriti, a da uz njega nije spremni pratilac. Spremni pratilac znači onaj koji spremno čeka da zapiše da zapiše ono što je izgovorio.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 I zapisat ćemo to što su rekli. Zapisat ćemo to što su rekli i što su neke poslanike bez ikakva prava ubijali i zatim će, zatim će im biti rečeno osjetite osjetite ognjenu vatrenu patnju zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kontekstu govora o fitni i potvori koja se desila potvori protiv Aisha radijallahu anha kako su ljudi olahko pristupali priči i izgovaranju riječi pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم I govorili ste svojim riječima i govorite svojim riječima ono što ne znate ono o čemu nemate znanja i smatrate to sitnim smatrate to malim wa huwa inda Allahi azim a to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromno a to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromno te riječi koje izgovarate i prenosite smatrate sitnicom a to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromno draga braćo nigdje u šerijatu nam nije naređeno da govorimo osim da govor bude hajr da bude ono što govorimo dobro s druge strane poslanik sallahu alaihi wasallam nam zabranjuje naređuje nam da šutimo a zabranjuje nam da govorimo osim da taj govor bude hajr pa kaže Allah poslanik sallahu alaihi wasallam ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت a onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori ono što je dobro ili nek šuti. Neka govori ono što je dobro ili nek šuti. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala La khayra fi kathirin min neđuahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bejna nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف nu'tihi ajran azim. nema nikakvog dobra u njihovim u mnogim njihovim tajnim razgovorima. Osim onih koji naređuju da se sadaka udjeljuje i koji traže da se čine dobra djela i koji žele da izmire ljude da izmire da uspostave dobre odnose među ljudima ako to bude činio želeći Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo zaista ćemo mi ogromnu nagradu, ogromnu nagradu pripremiti. Došao je jedan čovjek kod poslanika sallahu alaihi sallam i rekao mu Dullani ala amalin yudhiluni il džan. Uputi me na posao, na dijelo koje će me uvesti u džennet. Pa kaže mu Allahu poslanik sallahu alaihi sallam Emsik hada wa ašara ila lisanih suzdrži ili drži uza se, čvrsto drži, sustegni ovu i pokazuje prema svom jeziku. Sustegni ovu i pokazuje prema svom jeziku. Pa je čovjek ponovio, kao da mu nije bilo to dovoljno, da će mu sustezanje od govora, da će ga to uvesti u džennet. Opet je pitao. Ponovio poslanik sallahu alaihi wa sallam. Pa mu je poslanik sallahu alaihi wa sallam rekao, Pa zar misliš da je išta drugo ljude na nos strmoglavilo u džehennem osim onoga što su zaradili njihov jezic? Osim onoga što su zaradili njihov jezic. Zar misliš da će išta drugo ljude na nos strmoglaviti u džehennem osim onoga što su zaradili njihovi jezici? Od Ebu Hureyre prenosi, prenosi da je Allah poslanik sallahu alaihi ve sellem rekao inna l'abde la yetekellamu bil kelime min ridvani Allahi la yulqi laha bala jerfa'uhu Allahu biha daraja zaista čovjek zaista rob izgovori nekad neku riječ ne obraćajući pažnju na nju s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i s kojom ga on uzdigne za mnoge deređe. A s druge strane, wa innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi min sakhati Allahi la yulqi laha balan. A s druge strane, čovjek nekad izgovori neku riječ ne obraćajući pažnju na nju. Nemajući je uopšte je nije toliko svjestan, a ona je razljuti Allaha subhanahu wa ta'ala jehvi biha finna ona razljuti Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala i to je od, od naljuti Allaha subhanahu wa ta'ala pa ga on zbog te riječi o kojoj nije vodi računa i koje je skoro da nije bio svjestan pa ga Allah subhanahu wa ta'ala bati u džahennem pa ga Allah subhanahu wa ta'ala bati u džahennem u drugom rivajetu kod Tirmizija stoji zaista čovjek izgovori riječ misleći da ona nema ništa u njoj ružno nekad čovjek izgovori neku riječ misleći da eto neka sitnica nema ništa u njoj ružno a bude zbog nje bačen a bude zbog nje bačen 70 godina u vatru wa inna rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha seba'ina harifan finnar i bude bačen 70 godina u vatru kaže Ibn Abbas prenosi se od njega da je rekao kaže obaviješten sam ili stiglo mi je od habera koje sam čuo da će čovjek najviše biti kivan od svih ostalih dijelova svog tijela na svoj jezik ni na što neće biti kivan kao na svoj jezik osim oni koji su govorili dobro osim oni koji su govorili dobro dakle na sudnjem danu kad Allah subhanahu wa ta'ala dadne pa svaki organ od naših organa bude govorio šta je radio i posvjedoči protiv nas toga dana će čovjek biti najkivniji i najljučiji na svoj na svoj jezik. S druge strane, prenosi se da je Ibn Mesud, radijallahu anhu, zaklinio se Allahom subhanahu wa ta'ala, govoreći da ništa na zemlji nema preče da bude dugo u zatvoru od jezika. Ništa nije preče da bude što duže u zatvoru od jezika od jezika. Neki kažu da je zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala jeziku stavio tvoje, dvoja vrata. Dvoja vrata. Jedna od čvrste substance. Zubima. Dakle, je zatvorio jezik. I pored toga opet i usnama zatvorio jezik. Hermetički ga zatvorio. Pa ipak ljudi ne uspijevaju da suzdrže jezik iza, iza svojih zuba. Jezik je zapravo prevodilac srca. Jezik izražava ono što čovjek nosi u svom srcu. Jezik je javni govornik srca i tumač njegov. Tumači sve ono što leži što leži na srcu. Zato smo rekli da je prvi alamet, prvi znak popuštanja i opuštanja i propadanja čovjeka u njegovom imanu, ono što je za njega najbitnije u njegovom životu, su njegove riječi i njegovo opuštanje u njegovom svakodnevnom govoru. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam koji u hadisu koji bilježi Ahmed La jestakimu imanu abdin hatta jestakime kalbu ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه neće biti ispravan iman jednog čovjeka sve dok ne bude ispravno njegovo srce a neće biti i nije ispravno njegovo srce sve dok ne bude ispravan i dobar njegov govor sve dok ne bude ispravan njegov jezik sve dok ne bude ispravan njegov jezik mnoge su bolesti i propasti koje čovjeka zadešavaju zbog jezika i dolaze od strane jezika. Jedna od tih, nabrojat ćemo nekoliko njih, a jedna od tih je da čovjek govori i ulazi u razgovor o onome što ga se ne tiče. A Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam kaže min husni islamil mar'i terkuhu ma la ja'ni od islama jednog vjernika od islama čovjeka od dobrog islama i najbolje od islama jednog čovjeka je da ostavi najbolje od islama jednog čovjeka je da ostavi i ne ulazi u ono što ga se ne tiče i ne ulazi u ono što ga se ne tiče mi možemo samo kratko analizirati svoja sjela i situaciju situaciju koja vlada među nama. Pa ćemo vidjeti da mnogo više zapravo govorimo o onome što nas se ne tiče nego li o onome što nam je preče od toga i što nas se tiče. Zatim, druga od tih bolesti i opasnosti i musibeta koja nas stiže od naših jezika je da se upuštamo u govor o ružnim stvarima o grijesima o grijesima koji se čine na sve strane i to često na način da skoro te grijese reklami, grijehe da skoro te grijehe reklamira. kao da ih reklamiramo ili toliko o tim grijesima koji se čine među ljudima govorimo da se stvori situacija da su svi ljudi ogrezli u tim grijesima i da je stvar tih grijeha mala da oni u očima onih koji su oko nas i slušaju to ispadnu da je činjenje tih ispadne da je činjenje tih grijeha sitnica da je činjenje tih grijeha sitnica to svakako takve priče raduju munafike kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة zaista oni koji vole da se zlo proširi među vjernicima, Allah subhanahu wa ta'ala im prijeti kaznom. Lahum azabun alimu. Njima je bolna patnja. Fi dunja wal ahire. I na dunjaluku, i na ahiretu. Wallahu ja'lamu, wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala zna, a vi ne znate. Dakle, ne smije biti tema naših tijela to što je neko posrnu zapu u grijeh oslabio i desilo mu se desilo mu se dakle omaklo mu se pa je učinio nešto ružno i da mi se naslađujemo i komentarišemo to na svojim na svojim sjelima jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom od svojih hadisa fa innahu man talaba awrata akhihi almuslim talaba Allahu awratahu hatta yafdahahu fi baytihi zaista onaj ko bude trago i pratio sramote svog brata muslimana, Allah subhanahu ta'ala će pratiti njegovu sramotu i osramotit ga u njegovoj, u njegovoj kući. Zatim, od bolesti i musibeta koje nas stižu od naših jezika je da se često upuštamo u vulgaran govor. Govor koji ne odgovara dostojanstvu jednog vjernika – ružan govor, sraman govor. Tako kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam upozoravajući na to, kaže la'nul muslimi ke qatlihi. Proklinjanje muslimana je kao i njegovo ubijstvo. Ako prokuneš muslimana, kao da si ga ubio. Kao da si ga ubio. Zatim, kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam, lejse l-mu'minu bit ta'ani, wal la'ani, ولا الفاحش ولا البذي nije mu'min onaj koji vrijeđa dakle vjernik ne vrijeđa niti proklinje niti govori ružan govor bestidan govor niti je vulgaran niti se izražava vulgarno dakle ne govori bestidno, ružno, raskalašeno raspojasano a nije ni vulgaran. Dakle, to nije od osobina vjernika. Onaj ko kod sebe nađe jednu od ovih osobina, znači da je, da je ta osobina dokaz manjkavosti njegovog, njegovog imana. A onaj ko se sretne sa nekim komu uputi takve ružne riječi, komu uputi takve ružne riječi, proklinjanje i optužbe i potvore i psovke, Allah subhanahu wa ta'ala nas upućuje i daje nam lijek zato pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala itfa billati hi ahsanu sayyi'a ti uzvrati sa najljepšom riječju na ružnu ti uzvrati sa najljepši sa najljepšim sa onim što je najljepši na ružnu ti uzvrati sa onim što je najljepše na ružnu jedna od bolesti koja je česta kod nas i zbog koje možemo da stradamo i zbog koje propada naša vjera a i da ono osjetimo je često i neumjereno šaljenje šale, zbijanje šala i pričanje i, pri, i izmišljanje viceva i tako dalje na mnogim mjestima i sami ste čuli više puta da je pretjerano smijanje da pretjerano smijanje uzmrtvije, umrtvije srce. Svakako, ismijavanje drugih izaziva mržnju, izaziva zavist. Čak, čak se ono što je najgore pojavljuje često među nama, da oni koji nas pokušavaju opomenuti kad zapadnemo u neki od ovih problematičnih stvari vezanih za jezik, da se upravo njemu onda okrenemo i počnemo ga ismijavati onda kad nas upozorava da smo na neki način počeli prelaziti granicu u riječima i govoru, onda se okrenemo i počnemo ga ismijavati. Svakako, is, svakako šala, umjerena šala je potrebna, jer ona upućuje, upućuje na dobrotu. Da ne bi čovjek s druge strane bio mrgud i stalno bio usiljeno na mrgođen i ta mrgodnost koja upućuje na okrutno srca zapravo rastjeruje, rastjeruje ljude oko nas rastjeruje ljude da ne bi bilo tako potrebna je dakle ona lijepa umjerena šala koja upućuje koja upućuje na raspoloženje i daje daje novi postrek i nadu i prenosi se da je poslanik sallahu alaihi ve sellem se šalio ali je ali nikad nije govorio ništa drugo osim istine i u tim i u tim šalama Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji se ismijavaju ljudima koji se ismijavaju ljudima pa kaže vajlul likulli kulli humeze teško svakom klevetniku i podrugljivcu teško svakom klevetniku i podrugljivcu na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala nas doziva po našem imanu pa kaže ja ayyuhalladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب O vjernici, ovi koji vjerujete, nemojte da se jedni ljudi ismijavaju drugim. možda su oni bolji od njih. Niti žene da se ismijavaju drugim ženama, možda su one bolje od njih. Možda su one bolje od njih. I nemojte i nemojte se podrugivati jedni drugima, niti se ružnim nadimcima dozivati. Niti se ružnim nadimcima dozivati. Vidjet ćete da je ovaj ajet zapravo zabranio sve ono što popunjava, možemo slobodno reći, 95% prostora u sjelima današnjih ljudi. 95% u sjelima i u govoru, u običnom govoru, svakodnevnom govoru današnjih ljudi. I smijavanje drugih, i smijavanje drugih, podrugivanje i dijeljenje ružnih, ružnih nadimaka koja imaju ružno značenje. Jedna od najtežih i najpogubnijih bolesti i musibeta koji nas stižu na našim jezicima, na našim vlastitim jezicima, je svakako gibet i nemimet. Gibet je da spomeneš čovjeka po onom što on ne voli. Po onome što on ne voli. Makar to bilo, bila i istina da spomeneš svoga brata po onom što on ne voli. A namimet je da se prenose da se prenose riječi. Tuđe riječi i to na način da se prenošenjem tih riječi izaziva fesal. Pravi nered. Svađa i da proizvode da se time proizvode sukobi. Svakako Allah subhanahu wa ta'ala je gibet okarakterisuo kao jedan ogavan i ružan čin. I zato i to nam sliku predočio jednom tako ružnom i ogavnom slikom kao što je rijetko koji drugi grijeh. Usporedio pa kaže وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا I neka ne gibete i ne gibete jedne i druge أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ Zar neko od vas voli da jede meso svoga mrtvog brata? zaista je to vama odraz. Vi to mrazite. Dalje, Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam upozorava na gibet. Upozorava na težinu gibeta. Pa kaže, Iyakum wal gibe, fa inna al gibete ašeddu mine zina. Teško vama i gibet. Čuvajte se gibeta. Zaista je gibet teži od, zuna, od zinaluka. Jer čovjek učini zinaluk pa se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala pa Allah primi njegovo pokajanje. Al kad učini gibet, kad učini gibet, pokaje se Allah subhanahu wa ta'ala, al mu Allah neće oprostiti sve dok mu ne oprosti onaj koga je ogovorio. Sve dok mu ne oprosti onaj koga je ogovorio. Zatim kaže Allah poslanik sallahu alaihi ve sellem, la yadkhulul jannata namam. Neće u džennet ući onaj koji prenosi tuđe riječi. Neće u džennet ući onaj koji prenosi tuđe riječi Ovo su neka upozorenja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nađu mjesta u našim srcima da nađu mjesta, mjesta u našim srcima da se uozbiljimo i još jednom i još jednom okrenemo ličnom svakodnevnom preispitivanju i da se okrenemo Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Draga braćo, dobro vodimo računa o svojim jezicima i o svojim riječima. Zaista ćemo svaku riječ koju smo izgovorili sresti, sresti na sudnjem dan. Čovjek u svakodnevnom životu mora dobro da vodi računa o onome što govori. I prije nego što izgovori bilo koju riječ da je dobro odvaga. Da je dobro odvaga. Zato dok je nije izgovorio i dok je ona u njegovim prsima on je njen vlasnik i njom vlada ali onda kad ta riječ prekorači i prijeđe preko jezika prekorači zube i usne onda je ona njegov vlasnik onda ona upravlja njime prije nego što izgovoriš riječ upravljaš ti njom a kad izgovoriš ona onda upravlja tobom Ovo danas neka nam posluži kao poziv na teobu pokajanje, iskreno pokajanje i na preispitivanje i učvršćivanje učvršćivanje naših jezika na istini i na bogobojaznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zaista je dovoljno svakom od nas kao upozorenje ovo što smo čuli, a i Allahove riječi gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Mi smo čovjeka stvorili i znamo šta mu njegova duša šapće. Kako mu u vesvesu u njegovoj duši šapće. Kakva je vesvesa u njegovoj duši. I to znamo. I mi smo mu bliži od njegove žile kucavice. Mi smo mu bliži od njegove žile kucavice. Kada se sretnu dvojica i sjednu jedan sa lijeve, a drugi sa desne strane. Neće izgovoriti ni jednu riječ, a da nema spremnog pratioca. Da zapiše, spremnog pratioca. Zaista smrtnje patnje će sigurno doći. Smrtnje patnje sigurno dolaze. To je ono od čega pobjeći ne možeš. To je ono od čega niko od nas pobjeći ne može. Zato, draga braćo, pozivam vas da svakodnevne grijehe naših jezika ispravljamo trudom i radom i činjenjem što više dobrih dijela. Zato danas vas pozivam kao što Allah subhanahu ta'ala kaže da nema ništa, nikakvog hajra u tajnim razgovorima a isto tako i u javnim danas vas pozivam osim onih koji pozivaju da dijeli sadaku danas vas pozivam na sadaku na činjenje dobra na činjenje dobra i uspostavljanja dobrih međuljudskih odnosa dobrih međuljudskih odnosa danas koristim priliku da vam napomenem da imate šansu da uvećate da uvećate zalihe svojih dobrih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala time što ćete učestvovati u programima socijalne službe kod nas. Osim toga, već danima naši formulari za prijavu u vanrednom adresu i redovnom adresu stoje nepopunjeni. Čekaju na vaše, na vaše učešće. To je jedno veliko dobro dijelo i nasticanje u dobru, nasticanje u sticanju korisnog šarijetskog znanja. Nemojte zaboraviti, na ovo uključite se, prihvatite se knjige, povećajte svoje znanje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bi vam to znanje bio šti, bilo štit na putu jednog vjernika danas koji je ispresjecan žestokim i tamnim fitnama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabur, da vas učvrsti na pravom putu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca na istini, da nam ukaže na istinu i da nam podari snage da je slijedimo, da nam ukaže na batil i da nam podari snage da ga se klonimo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu na svim mjestima širom svijeta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti i usmjeri njihove hitce i učini ih ubitačnim. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ubrza sa svojom pomoću i pobjedom. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ponizi one koji se bori protiv Allahove vjere i njenih pripadnika. Molim ga subhanahu wa ta'ala da spusti svoju kaznu i da nam ukaže svoje keramete i muđize. Da nam ukaže svoju moć na njihovoj koži. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ih ponizi i kazni našim rukama. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا عاجلا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم انزل عليهم رجزك وغضبك اللهم عذبهم بأيدينا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعجل بالنصر لإخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وإعلاء كلمتك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم في كشمير وفي في شيشان وفي أفغانستان وفي فلبين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة